oslavujete. <laughs> Bude to znieť trochu kruto, ale to dievča tu nie je. Ona nie je živá, viete o tom? Pretože vám prišla pomôcť. Povedala vám. A nie je to náhodou len výplod vášho mozgu, ktorý vás má spať. košárovca minulo zmizne a vás udrží len raketa, ktorá vám ponúka loď a neexistujúce dievča, ktoré vám dáva nádej. <laughs> Myslíte si, že to je nádej? V tom dom náraz sme. Nezostalo nič iné. Takže nielen, že vaša mise sa s vami zahráva, Zjavne vám váš mozog predhádzuje niečo zamaskované za nádej. Aj to vedem. A videl som, čo ste dať. Samozrejme. Mm. hmm Co są urobitnicze łaska? Vždy bude existovať láska, ktorý prevádza. <laughs> Počujem, ako mi to hovoria. Neustále. Ej, ty! Áno, ty, poď sem. Poď sem! mám pre teba balónik. Oh. Si trochu staršia, ale som si myslel. balónik vyznieva trochu hlúpo. Ale ocia dáček, teraz vyznieva hlúpo, hoďme si to, okay. Nechceš povedať niečo pánovi Newtonovi? Nie. No tak hovor, smelo bola kedy som žila. Bola som skutočné dievča. A ďalej! Asi kilometre od môjho domu podrezali hrdla a zakopali ma. Ležala som tam so zatvorenými očami bez akejkoľvek budúcnosti. Ani som nebola poriadne mŕtva. A zrazu otvorím oči Attracción por hoy energy. Aku ingin fokus pada dari sama